Cio distingas la personetson de gvidantoi? Cio distingas gvid organoin de aliai homoi? Economiai experimentoi montras? Estas la pli granda pretezzo transpreni respondetson por aliai homoi, cae fari decidoin sen demandi aliain. Tion el trovis esplorista teamo de la Universitato de Zuricho, cadre de esploro, cun anoi de la Svisai armeai fortoi. Gepatroi, instruistoi, set ancau entreprenestroi, cae generaloi, ili ciui devas fari decidoin, ciui influas la bonfarton de aliai homoi. Parte tiui decidoi trafas nur unuopain personoin, set ili povas ancau havi efficoin, al tutai entreprenoi au nazioi. Ce la volo au ne volo fari tia in decidoin videblas la differenzo inter vide mai homoi cae homoi civi volas esti gvidatai. Scienzistoi de la Universitatu de Zuricho volis el trovi tion per serio de experimentoi, cun volontuloi kies rango en la Svisa militista servo donis indicon pri ilia gvidemo en la reala vivo. Por sia studajo, la sciencistoi igis la test personoin accepti au mal accepti vet ludoin cun mal chansoi pri gainotajo. Cetiui ludoi ili povis exemple gaini quindec poentoin, cun probablezzo de sestec procentoi, set povis perdi tridec poentoin, cun probablezzo de quardec procentoi. Fine logis gaino de mono. Unue la test personoi devis fari tiu indecidoin nur por si mem, pri ene de gruppo. En tiu dua faso de la experimento, ilia decido, concernis foie nur iliaen propraen gainoin, ali foie ancaula gainoin de aliai grupanoi. Cetio ili ancau ciam raitis delegi la decidon al la gruppo. Tion faris la plei granda parto de la test personoi, precipe tiam, se oni devis decidi pri la gainoi de la tuta gruppo tiun malemon mal accepti respondetson, por tiai quid rilatai decidoi, economicistoi nomas malemon al respondetso, cae la grado de tiu malemo el trovigis ciel la etso, ciu plei multe cun rilatis cun la militista rango de la test personoi. La mal pli granda malemo al respondetso, tamen ne estis clarigebla per e kiel rischemo, malgranda timo pri perdo, au per alta regemo. Anstataue la respondetse muloi distinguigis per la grado de certezzo cion ili besonis por fari gvid rilatain decidoin. Plei multai test personoi besonis multe plida certezzo pri la plei bona maniero kiel decidi, se ili devis fari decidon por la tuta gruppo. Olse temis nur pri la propra gaino. Cec videmai personezoi aliflanke? La besono pri certezzo, inter ambau situazioi, differenzis mal pli forte. Ja evidente existas contexto inter mal emo al respondezzo, cae gvidae posizioi. Sed la spezzo de tiu contexto restas mal clara. Oni done povas diri, ciu personoi cun mal plida timo pri respondezzo, tendenzas farigi gvidantoi, au ciu gvidantoi havas mal plida timo pri respondezzo. Estas tamen interesse, vidi, che la respondezze muloi ne nepre estas la pli bonae gvidantoi, kiel la studajo montris. La test personoi, cun aparte mal alta mal emo al respondezzo, contrau gvid rilatai decidoi, ne gainis pli da mono por la gruppo, ol tiui, kiui preferis decidi, cune cun aliai gruppanoi.